Jimat punya cerita dengan judul Entuk Gemek Bongso Siluman Kiriman dari Pak RT 13 Tarmijan Kedos Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Negoro kedadian iki bener-bener kedadian nyoto tak alami rikolo kuwi durung enek listrik wong-wong padha nganggo lampu teplok utawa petromak ceritane mangkene awane sebut ai jenenge kokong budal ning bojonegoro kulaan buah mergo pegaweane angger awan dodol es buah karo kopi ning pinggir ratan gedhi aku ayah mulih saka bojonegoro udan deres aku ya ora ngiyup mluncing terus supaya ndang cepet tekan ngomah tekan desa jampet sepedaku mogok tak starter ora kenek akhirnya kepeksa ya tak tuntun amarga bar kenek banyu udan Aku tekan kuburan nglingi, kuburan etane dalan, krungu swara. Nek dhuwur wit asem. Uluku padha ngadeg karo wedi amarga ya saking peteng dedet. Dan deres lawang-lawang ya padha tutup. Aku diwuri wujutan enek wong mlaku karo misikile menungso ning jero kuburan. Olehku mlaku cepetno terus. Jarene wong tua-tua kuwi jenenge jerangkok. aku diwuri wujudan meneh saka kidul simpangan karo enek wong nuntun sapi wong lanang rodok setengah tua banjur tak celuhi nade arep bogo ning di sapi nem wong kuwi meneng wae aku banjur nyepetno olehku mlaku meneh aku noleh mengguri tiba sing nuntun sapi mang ilang pas tengah lawang kuburan berarti wong sing sapi mang dilalah peden suwe saya adoh oleh kumlaku tekan lapangan desa bareng enek manuk gemek mi bernyiblok ning tengah ratan aku banjur mendek oleh kumlaku manuk gemek mau banjur tak jupuk tak wadahi tas kresek sesuk ben digawe dolanan marang anakku kok aneh temen manuk gemek padahal cilik kresekku kok tambah gedhi kok tambah dadi abot oleh kunggowo kreseku banjur tak buka manuk gemek mangrubah dadi sirai menungso lan banjur tak banting. cepi patok sirah dimang banjur serengen suarane ngaur-ngaur, kaya swara kucing kerah aku banjur melayu terus karo nuntun sepedaku tapi sirah mang tetep isih gudaki aku terus karo suarane ngaur-ngaur. aku arep jaluk tulung wong-wong yora enek wong babar pisan lawang-lawang omah wis podo tutup rapet wong-wong podo wis turu angler Aku bengok-bengok karun jaluk tulung tapi ora enek wong metu nulungi aku. Kedadian kuwi sekitar jam sulas puluh wengi, setengah rolas bengi. Saking kesel kulehku mlayu aku banjur ndoprok. Sirah mangisih tetep budaki aku pas nek dhuwurku sisan. Sirah ki mau banjur ngomong karo aku njaluk supaya patok sing tak cepno supaya dijabut. Aku banjur mlaku terus sampai tekan omah. Tekan omah aku ditakoni bujuku. ditekan omah to Mas. Dik, dik kowe gak ngrasakno aku. Sepedaku macet ning jampet terus tak tuntun ae sampe tekan omah iki lho. Sirah iki mang yo isih ngerti aku. Suarane koyok ning dhuwur omah. Sing krungu cuma aku dewi. Aku yo ora crita karo bojoku nek aku bar diwedeni. Mundak mengko bojoku melok di sisan. Esoke patok ki mang banjur tak delok, tapi sirah sing tak cepi patok wis gak enek. cuma patok sing mancep. Semene wae cerita sokaku kedadian nyoto tak alami wis onok selawe tahun kepungkur. Soko aku Pak RT telulas Tarmijan Kedus Kokong Sakti Desa Papringan dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro bersama tim Cima. jimat punya cerita diwedeni pocong kiriman dari Jiran Sugianto Dukuh Putuk Kidul Papringan Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro sen supir sarteran saben esuk wong sing butuhno jasaku nek jadwal charteranku ora ana barengane mesti tak layani wae awan iku aku disarter marang dukun sami dikon ngeterno ning malang aku tekan omahe mbah sami diwis dienteni wonge lungguh ning kursi karo rokok-rokokan karo ngombe kopi rokok sing ambune kaya menyan kuwi mabul-mabul beluke. Wis tak enteni kaet mau lho, Tek. Tak kira kowe lali. Ora, Mbah. ku banjur diwene kopi. Yang diombe, Tek, kopine ben ora ngantuk mergo arep mlaku adoh. Kopi wis tak umbi sampe entek. Mbah Samidi banjur ngajak budal. "Re anakku, aku yo heran sapa sing diceluk Mbah Samidi ki mau." Terus tak buka no lawang mobil Mbah Samidi banjur munggah. "Kowe manggon mburi ae le aja manggon ngarep." Saya suwe aku saya heran apa Mbah Samidi kuwi stres apa piye kok ngomong dhewe. turut dalan Mbah Sami diakeh menenge karo rokok-rokokan siong sing ambune wangi. Ning nguri tak aku krungu swara glodakan karo bocah cilik padha guyon. Bareng takwasi wasi ya ora ana apa-apa. Banjur aku teko Malang. Mbah Sami banjur tak takoni. Sing mbok gawa kuwi apa le, Mbah? Neng guri kok suarane neng bucu Mbah Samiti banjur jawab karung guyu <laughs> Kowe iki kok rasa airan ngono totek Barang wis tekan malang Mbah Samiti terus mudun saka mobil Mandek neng ngarep omah terus enek wong metu saka jero omah Wong lanang karo wong wadon bangsa Cina Omahe gedhe pagaran mubeng tembok dhuwur merga wonge duwe sarang walet wong ki mau banjur ngomong karo Mbah Samidi wis mbok gawakne Mbah ya wis ta aku yo nyolot tambah heran Mbah Samidi banjur mlebu ngomah aku yo melu mlebu Mbah Samidi banjur nampa amplop kandel banjur dibuka isine duit lan ana sing diwenehno aku Banjur dhewe kondo karo aku. Kowe rasahiran ta, sing tak bawa ki mau ya anake ndruwo loro, takon jaga wal ben ra dibobol rampok. Aku terus wedi. Jatuk manaku moh banget terke sampean. Nek sing mbok gawa ki gendruwo, kowe mulih dhewe ya le. Aku tak mulai sesok-esok mergo arep diterno bose Ngerti mangkon aku banjur mulih. langit tak wasi mendungi peteng arep udan. Aku terus mulih. Turut dalan udane deres banget. Uluku jemborok terus ketoke ning jero mobil enek wong sing melu. Saklebatan eneng wong wadon rupane putih lungguh ning mburi. Bareng tekan poh limo etane kayangan api, aku dikagetno enek pocong ngadek gejejer ning tengah ratan. rupane putih karo sendakep kenek soroting lampu mobilku mergo oleh melaku tan banter pocong dek mau banjur tak tabrak suanane mak res. pocong ki mau katon nemplek neng ngarep kocom montorku karo merengingis awakku gel-gelan karo sikilku gemeteran karo oleh ku nyetir sampe seleoran aku raiso konsentrasi pocong iki mau nemplek ning mobilku tekan pas kaya kayangan api dalane ngulur mergoleku numpak saking banteri anggonku mlaku bareng arep ngerim dadak manrim kublong aku gejegur kalenan untunge enek wit ploso rodok gedhi kaca mobilku pecah karo mobilku seok mobilku tak tabrakno wit ploso ki mau mak bres daripada aku kecemplung kalen kang akeh banyune aku banjur mobilku karo bosku langsung digawa ning bengkel esoke digeret karo mobil patroli polsek ngasem aku lagi iso sadar digawa ning puskesmas dirubung wong akeh wis semene wae cerita saka alku aja lali nek teko poh limo kayangan api akeh ndonga mergo ning kono akeh demit sing gawi ciloko iki cerita saka jiran Sugianto Papringan Dukuh Kidul Ngasem bersama tim Cima.